Hola, hola, hola! Benvinguts a un nou capítol de la classe de J. Gurillo Podcast. Avui tenim en nosaltres a una convidada que ens ha escrit una història molt xula. Hola! Hola! Com et dius? Marina. Hola, Marina. Encantat de tindre't a la classe de J. Gurillo Podcast. Eh, Conta'ns, eh, Has escrit una història molt interessant. Quin és el tema d'esta història? Aventura. Una història d'aventura. Molt bé, m'agraden molt les històries d'aventura. Tu què preferixes, aventura o misteri? Misteri. Però així tot has triat una història d'aventura. Molt bé, pues et sembla bé que comencem amb la lectura de la història? Sí. Bueno, Marina, Comença la lectura de la història. El pan penja. Hi havia una vegada, en un país anomenat Villasamnis, dos xiquetes que es deien Martina i Paula. Una nit trobaren un mapa del tresor darrere de la nevera. Els pares se'n van anar a dormir i elles corregueren a buscar-lo. Però per la nit, agafaren una lanterna y comenzaron a caminar. En el mapa hi havia un dibuix, un d'un pont molt vell i al costat una creu. En el mapa también había una montaña de color blau y una obertura en el, en De Paula es y i digué «Mira, Martina, es la muntanya blava!» Elles en cap la l'obertura de la montaña. Estava molt fosc. Sort que tenien la llanterna. Les dos van veure uns animals estranys. Crec que són unicorns, digué Martina. Paula es puja a un i Martina a un altre. Que bonics i que suaus són. Mira, són brillants, digué Paula. Començaren a córrer i... Au! Paula s'havia caigut, no sabia muntar a cavall. Arribaren al pont i s'adonaren de que Era inestable, no podían pasar. Martina va a deixar unicorn y va a caminar por les cordes, que casi es Va Va poder pasar. Paula la va a seguir. Allí, a l'altre costa del pont, van a trobar un cofre y el van Y no ves si había un altre mapa. Paula diré ¿Cómo? Hasta es un altre mapa. Y aquest acaba en una casa abandonada. Es la casa de Sara, Era la nostra besàvia. Que estrany. Crec que el que està passant té alguna cosa a veure amb la nostra besàvia. Però què és? pregunta Paula. Doncs això anem a averiguar, contesta Martina. Començaren a caminar pel bosc de cotó de sucre i osses de gominola. I clar, es van parar a menjar cotó de sucre i gominoles diverses vegades. Després passaren pel poblat de xocolata, i arribaren a les cases rurals de gelat i aquest ja era l'últim punt abans d'arribar a la casa que buscaven. Van arribar, de seguida van entrar. La casa estava molt bruta i veia per dins. La teulada estava trencada. Pujaren al primer pis i van veure alguna cosa que no quadrava. Hi havia una caixa de música amb una nota que deia per a Paula i Martina. Si busqueu el tresor, busqueu en la música. Elles s'aproparen a la caixa de música, la van obrir i sonava una melodia. Al costat de la caixa hi havia un piano. Paula va seure al banquet i començar a tocar la mateixa cançó que havien escoltat. De sobte s'obrivé un passadís i passaren. Allí hi havia una clau i un cofre. L'obriren, dins hi havia un gra de pols i moltíssims jocs. El gra de pols començà a tremolar i rellisqué la seva besàvia i digué «Enhorabona, ho heu aconseguit. M'heu rescatat i vos dono aquests jocs a canvi. De veres?» preguntaren les dues a la vegada. «Sí, vos ho mereixeu. Algú em va atrapar ací dins fa un grapat d'anys i vosaltres m'heu rescatat. Qui et va capturar? Preguntaren les dues a cor. No ho sé, però ho esbrinarem, contesta la besàvia. Totes tres van a ir de la casa molt enfadades. Un home por pel costat y Sara digue. es eixe! Eixe és l'home que em va tancar!» «A per ell!» gritar en tres y entre totes atraparen l'home. Al final cridaren la a la policía de la ciudad de Villasomnis y se l'emportaren a la presó. Fi. Molt bé, Marina. Quina història més interessant, de veritat. A mi personalment m'ha encantat. I ara eh, m'agradaria que ens contares un poquet com se t'ha ocorrit la idea d'escriure aquesta història. Se me va ocurrir un dia, mmm, no sé com, però... I després em vaig sentar a l'ordinador i vaig començar a escriure. O siga que et vas inspirar? Et va vindre la idea al cap? Et varen agarrar ganes d'escriure-la? I et vas seure davant l'ordinador i et vas posar a escriure-la. Directament a ordenador, no l'has escrita primer a mà, en un paper. No, directament a l'ordinador. És la primera vegada que escrius una història? No. Pel que veig, Vaja, a mi em dóna la impressió de que t'agrada escriure. Sí, molt. Molt bé, es nota, es nota, perquè és una història molt xula. I recomanaries algo als companys que encara no s'han posat a escriure? Que s'animen i escriuen una història. Jo també. Vull que s'animeu tots i totes els que encara no heu escrit res, perquè com vegeu, mm, després es queden uns podcasts molt xulos Tu has escoltat els, podcasts que ja tenim gravats? Sí. I què, t'agrada? Sí, molt. Molt bé, Marina. Voldries dedicar esta, este podcast a algú en especial? A la meva germana. Molt bé, un detall molt bonic. La teva germana també recorde que va gravar un podcast contant una història, veritat? Sí. Te'n recordes de què era la història? Crec recordar que era la història d'una bruixa que tenia mala memòria. Bueno, a mi personalment aquesta història m'ha agradat molt i vos anime, com hem dit Marina i jo, a tots i a totes, a que porteu les vostres i seguim fent nous capítols. I ara arriba l'hora d'acomiadar-nos, Marina. Adeu. Adeu a tots. Ciao, ciao. Fins el proper episodi.